I mean, una jornada en la que son desalojados violentamente la mayoría de los centros sociales ocupados autogestionados, sus ocupantes brutalmente apareados por la policía, que cientos de obreras son despedidas y puestas de patitas en la calle de fábricas y talleres en todo el Estado, condenados al hambre y la discriminación, que se aprueban nuevas leyes fascistas que dejan el supuesto Estado de Derecho en técnica caricatura, que decenas de jóvenes de barrios obreros son asesinadas por la heroína introducida y traficada por mercenarios del Estado, que otra nueva presa muere en las cárceles de exterminio, por paliza carcelera o por total desatención sanitaria, seis trabajadoras son asesinadas por falta de medidas de seguridad en la política terrorista patronal, de fuera cargas y costes añadidos. Que la pobreza, las violaciones, las más de 3.000 exiliadas políticas, la tortura sistemática, la injusticia absoluta, la manipulación informativa, el destrozo brutal de la naturaleza y un largo etcétera de agresiones y explotación contra el pueblo trabajador. Y las capas populares son el único orden del día. En esa misma jornada insistimos, son únicas noticias reseñables en los medios de control informativo que la paz está dando enormes pasos hacia adelante por poner un trapo azul en un ayuntamiento, que aquí jamás se ha torturado, que el rey de los ladrones carece incluso de pecadillos y que aquí, al y la que proteste, la batería de leyes, reformas, contra reformas, decretos y demás legalidades le apartarán para siempre de la circulación, con los pies por delante, o con decenas de años en las prisiones fascistas. Todo ello, claro está, por violentos y violentas, intolerantes. El Estado fascista español ha perdido otra partida entre una gran parte de la clase obrera. Ya ni la más amplia de las mantas puede tapar las vergüenzas asesinas, que han sido, son y serán el tema guerra sucia las mascaradas electorales, la entrega hasta de la última peseta a oligarcas, chulos y mercenarios. Cada día más. Muchos y muchas de esos trabajadores, trabajadoras, jóvenes, estudiantes se están enfrentando de una manera abierta, decidida e incluso organizada contra el terror de Estado, contra la explotación de las masas obreras y populares, el enorme incremento del capítulo de sabotajes, los conflictos obreros que acaban en batallas campales con la policía, la creación de organismos populares de resistencia en tajos y calles de Cádiz, Galiza, Madrid, Asturias, Euskadi, etc., la insumisión al ejército fascista, la radicalización de las reivindicaciones ecologistas, el absoluto fracaso que ha supuesto la política de dispersión y exterminio de las presas políticas. Se ve en camino, pero cuantas más y cuantos más seamos, antes acabará toda esta pesadilla en el estercolero de la historia. Benvingudes i benvinguts ja a un nou 1984. Estem aquí com quasi cada dissabte de 5 a 7 de sora baixa a Titoeta Ràdio, al 108 de la FM i a titoeta.cat. Sí, avui estem a dissabte, com sempre, i uh, tenim un ampli... Bueno, una, tenim aquí tota una sèrie de col·laboradors, tant uh, habituals com uh, gent que ens acompanya, com la gent de Contrainfos. Benvinguts, siau. Bones tardes i que anirem treballant una miqueta, a part de que ja sabeu que nosaltres sempre anem citant info tant sigui per l'agenda com pels comentaris que se van posant a les pàgines webs, i eh, avui ens explicarà una miqueta ja de primera mà quin és el seu, el seu projecte, eh? i que ja duen ja uns quants anys a, eh, darrere i, i la veritat és que s'ha fet un lloc aquí a la Roqueta com a un lloc de, de consulta que, que realment tots fem servir. A més, mm. acaba de sortir l'anuari del Contrainfos, que mm. ens aniran desvetllant avui hora baixa. Uh, avui és 22 de febrer i també des de les 5 de Sero Baixa, pels que ens escoltau en directe, hi ha una, una, una protesta a ciutat en contra de les prospeccions petrolíferes, mm -hmm. com ja sabeu, o sigui que també és una bona excusa per sumar-se i disfrutar d'aquest diasso que fa. Sí, a més, eh, com que hi ha hagut també és, eh, cercavila anti-llei del cinisme, doncs eh, ja acabaran d'aprofitar bé el dia i el soleet aquest que fa tan, tan guapo per aquí. Hem començat escoltant a Síndrome d'Estocolmo, mm. a eh, la seva maqueta eh, i los hechos formen part De nostres vides o Sí, així, no? Sí, eh. una cinta de sedició, un celler... Ben dit, ben dit. Ben dit. a <laughs> ah, Do Yourself de Millán del anys 90 y obrien aquí, 97. aquesta, 97 concretament. I, bueno, y continuamos muy amb programa tan anti más media amb una canción directa del baúl. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, una semana más aquí a 1984. Y bueno, sí, una canción de código neurótico, ya que estamos aquí en la radio, ¿cómo no escuchar una canción que se llama Radio Libre? Una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que descubre desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad que eso no le gusta a la ley. Nunca, nunca se deja pisar la cierra ni volver a resucitar. Un milagro no lo es. Es una radio libre. de que quiero pillar aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la aquella voz. Els mitjans contrainformatius no tenen sentit per si sols. Ha de ser la societat la que ha de creure-hi i participar-hi, i no tractar-los com un mitjà de consulta més. Aquests són els nostres mitjans, els que construïm i que serveixen per comunicar les nostres causes. Bueno, eh, <laughs> això ara mateix he agafat un trosset a l'atzar, és eh, un trosset, un petit paràgraf de, de, de, de quasi de les darreres pàgines de l'anuari 2013 que diu «La contrainformació penja d'un fill». Bueno, eh, expliqueu mos perquè des de que vareu començar, més o menys ara xerràvem uns 4 anys, eh, com, com ha anat això, el sorgiment i, i aquesta consolidació i d'aquest projecte, no? Bé, nosaltres som contrainfos de segona generació ja, és a dir, ja no som d'aquella gent que va formar contrainfo en un principi, però bé, suposam, o la idea bàsica sorgeix de veure com els mass media tracta les notícies de l'activisme i sobretot dels moviments socials, és a dir, sempre ho passa per un sedàs, per un filtre, que fa que, que siguin notícies criminalitzadores, que no siguin coses bones, i a partir d'aquí sorgeix la idea contra info, que és un lloc on puguin sortir les notícies directament com un activista ho planteja i amb aquesta, amb aquesta idea bàsica, amb aquest plantejament, va sorgir un bloc, que primer era un bloc més rudimentari, ara fa, ja fa 3 anys que du una, una, una aparença similar, i llavors anant penjant, per una part anant penjant les notícies dels moviments socials i per altra banda tenim la part d'agenda de, que van intentant concentrar tot el que són eh, concentracions, passis de vídeo, eh, tot el que pugui ser una agenda dels moviments socials en el, duita en el dia a dia. Eh, per altra banda, volem sempre insistir molt en la idea que les eh, persones que feien contrainfo, és a dir, les que estan darrere del dia a dia, no és que vulguem agafar un rol periodístic, sinó el que feim és nosaltres muntar una eina i la, aquesta eina la posam en, es, en el servei dels, moviments socials, dels activistes, la, la gent que pensa, la gent que té alguna cosa a transmetre. Vull dir, no, no som un substitut d'un periodista normal o d'aquest que relata una informació, sinó el que intentem ser és una eina més dins els moviments socials i ser una eina que pugui ser una eina transformadora. Mm -hmm sigui, més aviat és com un canal, no? És a dir, nosaltres també a vegades ho dèiem aquí, tant a Tito Ieta, no? I, la, i des del programa de 1984, que, que volen ser això una eina, un canal, no? I vosaltres també funcionau un poc així, no? Perquè tant les notícies que se van publicant moltes vegades són uh, autonotícies, no? Gent que millor eh, d'alguna manera publica coses, vosaltres millor publicau coses, com funciona tot això? Exacte, per, eh, és una pregunta perfecta. Nosaltres va haver un moment que va, ens vam adonar que era impossible Eh, nosaltres no participàvem de tot el que succeïa a la nostra illa, bàsicament primer perquè no podem i segon perquè hi ha coses millor les quals no te pots involucrar. I per tant vam decidir crear una eina, que és la publicació oberta, que consisteix bàsicament en dos formularis via web, que, en els quals tu pots enviar la teva notícia, pots dir quin titular vols posar, inclús posar les imatges que, que tu vols destacar de la teva acció, del teu, de lo que has fet en aquell moment, i mos ho envies, ho envies cap a Contrainfo i bàsicament la feina que feim nosaltres des de Contrainfo és donar-li un poquet de maquetació perquè coincideix quin estil que feim, que tenim a la nostra plana web i la publicant directament. Amb això, quina és la idea? Reduir eh, tots els intermediaris a lo màxim que puguem, és a dir, que la mateixa persona que fa secció, que, que, que ha organitzat l'esdeveniment, directament pugui mostrar la seva idea mm. i, i fer aquesta, aquest pas de eh, eh muntar algo, fer algo i comunicar-ho sigui molt directe, el més directe que pugui ser. Formi part de la mateixa inclús acció, no? Exacte. La acció i la publicació o sa, lo que s'anunci o la notificació. I també, de l'altra part, és idea aquesta de que la persona que, que publica un dia una notícia és la mateixa persona que el dia següent és informada. Mm. I, aquest, i, i d'aquesta manera el propi activista és informador i és informat i, i no, tenim, eh, no tenim persones que miren pels interessos, no tenim persones que estan allà eh, mirant si una cosa ha sortir o no ha sortir, sinó que surt el que les persones volen que surti. Mm -hmm. De fet, eh, en el nostre logo, eh, és contrainfo.cat, eh, projecte eh, comunicatiu autogestionat, eh, ui, la part de comunicatiu l'hem explicat bé, la part d'autogestionar pot ser que hi hagi gent que no la, no la tingui molt en compte o no ho tingui com una cosa molt important, però per nosaltres sí que ho és. S'autogestionar vol, ser, vol dir tenir llibertat. És a dir, no estar més a que un anunci, tenir anunciants o tenir subvencions que després te puguin demanar rèdits o te puguin demanar que, que funcionis baix una agenda determinada, sinó que nosaltres podem publicar el que volem publicar. Mm. I, I baix aquestes premisses que hem anat desgranant ara és el funcionament diari de, de Contrainfo. Després, les decisions més grans, sí que tenim una assemblea on se van xerrant els diferents temes, on anem reunint periòdicament i les coses més grans sí que se, se decideixen, se decideixen amb, amb assemblea. I, I amb això, que hem xerrat ara, es, eh, descriuríem bàsicament el funcionament de Contrainfo durant, durant el dia a dia. Clar. O sigui, vosaltres directament eh, no, no, eh, no publicau res, vull dir, en vostre nom, o sigui, amb editorial, per dir-ho manera, cas, o sí? Uh, depèn. Uh, no moltes coses, sí que n'hi ha qualcunes que, com activistes que també som, mm -hmm. coses on participem no, nosaltres, uh, les publicam, Després també a vegades t'arriben informacions de gent que millor no està basada a publicar en publicació oberta, mm. encara que intentant fer un pot de pedagogia perquè la gent ho faci més autònomament, però a vegades en el mail t'arriben notícies i això sí que ho anem publicant. Clar. Mm. I després qualcunes petites coses sí que ho publicant com contrainfo quan són eh, eh, eh, elements que mos afecten molt, molt directament. Molt directament. I això sí que, sí, sí que seria, però no, no tenim una editorial com pot tenir un diari. Mm. Si te refereixes a una editorial no ho tenim. Clar. Bueno, sí, em referia bé, és això. I què anava a dir? Perquè, clar, eh, vosaltres heu optat per, per crear un um, contrainfo.cat, una, que havia com, començat com un blog i tot això, però, clar, també estàvem acostumats, que ara últimament ja no és una... Jo al Manco he perdut una miqueta la costum de consulta, no?, de lo que era els IMC o eh, Cindy Media o tot això, no? Ha, no sé si és que hi ha hagut un, una davallada de que tot aquests, eh, tot aquests llocs o simplement és que m'he acostumat a, a buscar informació per altres bandes i amb això eh, volia també un poc eh, eh, veure una miqueta quina relació teníeu, si havíeu tingut alguna relació amb aquest tipus d'elements, de, de, perquè sé que també hi havia gent que ho havia estat mirant, no? la creació d'un indie media, un IMC i tot. No sé, com ho, com, com ho veus vosaltres en això? Bé, segon tenc entès, les primeres persones que varen muntar contra info.cat eh, se plantejaven muntar com un indie media, que fos una cosa totalment de publicació oberta, sense cap tipus de filtre, mm -hmm. però al final varen mirar de... Bé, al final varen crear l'assemblea i que fossin ells mateixes els que anaven generant el contingut, després ja nosaltres mm -hmm. ja hem anat incorporant aquesta eina de publicació oberta, però supos que el que ha passat un poc amb aquests indie medias, el millor és que s'ha anat un poc, s'ha descontrolat un poc, per dir-ho de qualsevol, qualsevol manera, mm. no? I també és eh, aquests debats que hi ha, que a vegades no es fan molt de gust llegir, mm. no? De que ja, no sé, qualsevol té... No és que censurem <laughs> llibertat de publicació contra info, però per almenys mirant de de que tot vagi un poc més ordenat, més més, amb mm. més lògica, que no anava un poc punky, no sé com dir-ho, i, mm. i aquí pues, hem, en lloc de tenir una pàgina web on se van publicant directament les coses que se van generant, pues, ja hi ha una gent darrere fent una feina no? on va pensant campanyes, també una altra cosa que no comentat els companys són els seguiments que a vegades nosaltres fem com pot ser d'una vaga general o com la jornada repressiva que va agafar un parell de dies, mm. de mirar de recollir tota la informació que se van generant a les xarxes socials i mirar de centralitzar la seva pàgina web mm -hmm. no? per, per, perquè la gent sàpiga què està passant en aquell moment i on pot anar a, mm. a donar la seva solidaritat, per exemple, en les cartes de les feministes detingudes de fa un parell de dies. Sí, uh, justament la dissabte passat en xerràvem també de la secció l'Església Sant Miquel, no? Eh? Havia estat, Exacte. i bé, recordant, bé, per, si, per qui realment no s'han no assabentat, eh, pues això hi van haver a final dos detingudes, i que van passar, crec que dos, un, bueno, un vespre allà, o com, com anàs? No, no, no, van arribar... Bé, al final van ser tres detingudes, que les van tres. detindre de matí, una d'elles anava a fer feina, la van detindre pel carrer, mm. i res, la van dur a la comissaria, les van prendre declaració, després la, allà no van declarar, òbviament, van dur-les al jutjats, les van prendre mm. declaració i les van dir que estaven imputades per un fet de ofenses religioses i bé, si agafes el codi penal i te, poden, te demanen barbaritats per mm. aquestes coses, mm. però supos que ara començarà tot el tema penal i judicial mm. i bé, i la gent va anar a, a visibilitzar aquest cas i a oferir la mm. seva mm solidaritat cap a aquestes persones. Sí, de fet és una de les coses que justament comentàvem la, la setmana passada, o sigui, des d'aquí també, a veure que Contrainfo pues, tenim aquí a, a l'ordre del dia, sempre vos obrint la pagineta i, i anem eh, comentant les tant les notícies de publicació com també utilitzem lo de l'agenda. I què faim? Vos però és que escoltem alguna cosa de música de la mà de J. J majúscula. Ara que en Raúl badava, no s'ha donat compte, li ha obert el baúl y en este el tercer LP e de la Polla Records. Uau, fantástico. fantàstic. Eh? podemos podem as... es... Roski Aquí las mentiras por Diario de la Mañana pues bé, ara estàvem aquí parlant una miqueta de, i veient aquest fantàstic anuari que ha sortit el 2013, que va presentar el dia 12 de febrer en el Cine Ciutat, i, i home, la veritat és que fa goig, eh? fa molt de goig. Bé, eh, l'anuari cada any va canviant un poc, vull dir, no tenim un, for un format fixa, i enguany, en les circumstàncies com us hem trobat, hem pogut fer ja una edició més consolidada, un format revista, amb portades ja plastificades, una secció ben colorida. És un anuari que ja té... ja fa ganes tenir-lo. Ja sí. té una consistència. Una maquetació molt guapa de Niñaki que està pinxat allà darrere, ho havia de dir. Eh? Ja que no va venir la presentació, li fem passar un pot de vergonya ara aquí a la ràdio. Iñaki, targeta roja. I, I bé, mos explicar una miqueta com, com està aquest anuari, que, que, que hi trobarem eh, aquí. Uh, bé, primer, ara te faré un poc la jugada, però primer vull, vull xerrar un poc de com ha anat aquest anuari, perquè, perquè molta gent, o gent que no mos conegui tant, pot pensar que l'anuari l'han fet, mos hi han posat a la gent de Contrainfo i començat allà a escriure coses, el que nosaltres pensam, pim-pam, mm. i mos han posat. I, I amb un poc de relació amb el que ha dit el meu company, eh, uh, està fet en el final per més de 40 persones que hi han participat indirecte o indirectament, és a dir, mm. des de la persona que mos ha maquetat tot tot, això, tot el que està escrit, és a dir, ens ha fet tota la maquetació completa de l'anuari, però després també tenim un grup de 4 o 5 persones que han fet correccions de mm-hmm. tot el que s'havia escrit per mirar que, que no hi hagi faltes ortogràfiques, que tot el tema de lèxic i tot això. Sí. Després tenim gent que ens ha fet vídeos per fer difusió, tenim gent que ens ha cedit espais per fer reunions, és a dir, i després també hi ha tota la gent que ha escrit i que ha, ha col·laborat directament amb, amb el que és l'anuari. Per tant, en el final l'anuari és feina de 40-50 persones que mm. més o manco, però que ja han fet certa feina i que ja és, eh, hi ha hagut certa implicació. I això és una cosa que volem destacar mm. perquè ha de quedar clar que és una obra col·lectiva i que, i que parteix cap allà. La veritat és que veient-lo es, es veu que és una obra col·lectiva, vull dir, es nota que aquí hi ha molt de curro i eh, és això, i no només curro d'una o dues persones, sinó curro de tot un col·lectiu i tota una, una xarxa de gent, no? Quasi, eh, més, més, que, més que un col·lectiu, quasi una xarxa, no? Exacte, crec que és la paraula que, que ho pot definir molt bé. És un, en el final és una xarxa de gent que, que s'han anat coordinant en diferents àmbits, hi havia gent que gent de contrainfo que se més eh, a el que estava escrit, hi havia gent de contrainfo que se més a, eh, en el tema de maquetar i fer feina en aquest sentit i, i crec que en el final tenir un anuari i presentar-lo en els temps que nosaltres volíem perquè el que no té sentit a la millor presentar l'anuari del 2013 Clar, a mitjan, a mitjan mm. d'any i de, ho han aconseguit i, i aqu aquesta part, per això ara t'he interromput un poc el que havies demanat no, al principi. No, perfecte, perfecte. Uh, uh, és una cosa que sí que se, troc que és important destacar i, i molt rellevant. Mm. Mm. I bé, ja, Dali, si vols, en els, <laughs> en els continguts, però que, que bueno que sí, Dali. Exacte. El que te vengui de gust. Uh, bé, tenim... El anuari en si se, pot, de, se, pot distingir, se poden distingir quatre grans blocs. El primer que és, és qui han fet la gent de contrainfo, que mm -hmm. bueno, hi ha més implicació d'escriptura de, i, i de feina, és a dir, és més exclusivament nosaltres. Hi ha un resum de les notícies de, de tots anys que han aparegut a la nostra plana. Eh, això intenta ser un poc un element de memòria històrica, eh, mm. una, que sigui un element de consulta d'aquí X anys, quan volguen saber què va passar o què, què passava a Mallorca eh, en el moviment social durant un any i, i és una cosa que podeu trobar en els tres anuaris que han fet mm. i, i si n'hi ha més supos que també n'hi haurà després hi ha una altra part que és una part diria la més subjectiva que és la part de, dels balans en si. Mm. El balans en si el, eh, el eh, distingim entre els petits blocs, que on veiem els punts forts o coses a destacar de les coses que han passat a, eh, durant l'any, els punts febles, coses que millor prometien i que al final no s'han materialitzat, eh, derrotes inclús que han tingut els moviments socials, eh, tot, eh, i després els reptes de futur, que són els reptes que plantejant nosaltres amb Mollam, llamp, i qui les vulgui agafar que, que les agafi, qui les vulgui discutir les poden discutir. Que les aquí, Exacte, no, tenim, no tenim cap problema. Però més que res també és una feina de reflexió col·lectiva de, de, de la gent que estem a Contrainfo, és a dir, que no només escrivim i escrivim i escrivim, sinó que també quedam un dissabte i mos podem a pensar en quines coses trobem que estan bé, quines no, i tenim discussions internes de nosaltres i anant xerrant. I, i d'aquí, i d'aquesta discussió d'aquest dia de, de xerrar les coses, surt aquest balanç però ja no vol ser una cosa absolutista ni molt manco, eh? que quedi, que ningú s'enfadi si hem posat una cosa com a punt feble i troba que no, mm. perquè és una cosa que és això, nosaltres també ho tenim per discutir i, i probablement... I visca la discussió, eh? Exacte. jo mentre n'haguem d'aprendre, discutir m'encanta. Exacte, i, i aquest seria el primer bloc que pots trobar, que podeu mm. trobar dins l'anuari. Després tenim un, un segon bloc que xerra de la repressió. Mm. L'any passat, qui hagi seguit un poc contra info sap que varen fer el mapa de la repressió, que eren xifres molt grans, era una cosa que cridava molta atenció, mm. però durant, i durant aquests any 2013 ser la repressió no s'ha visibilitzat tant, però n'hi ha, segut, eh, ha, ha hagut, mm. i el que han fet ha estat seguir un poc en la en sa, eh, en sa feina que havíem iniciat el 2012 i per visibilitzar la repressió que ha hagut durant el 2013 també hem fet un seguiment mm. d'aquesta mm. repressió. Clar, clar. Sí, bueno, aquí ara també tenim, jo que sé, tot això, no? Per exemple, causades per la Conselleria d'Educació, els quatre de Bunyola, Exacte. no? Tot això, els Vinyali i bé, feis un, bé, un veritable repàs, la veritat. Uh, aquí, amb, eh, dins el balanç, uh, eh, els reptes del, del 2014 <laughs> també me fa com a... no he tingut temps de, de llegir, no? però um, vos atreviu també, a més, allò de dir reptes, ei, que, són, uh, quins són aquestes cosetes que mos queden allà penjades, no? Potser és... Um no sé, és una de, de, desbalança, o què? O, o que, que, que pretén ser això dels reptes? Ara mateix no ho record molt, però ja aquesta imperseguissa tònica del programa, el tema de la contrainformació sí que és un repte molt gran que tenim, no només mantenir-la sinó enfortir-la, perquè desgraciadament aquest any 2013 creiem subjectivament que ha pegat un bajón, hi ha hagut projectes que prometien molt que per mala, per mala sort no han tirat endavant i nosaltres per això hem donat molt de esconyazo, me sap per la paraula, per el tema de la publicació oberta, perquè som persones que tenim la nostra vida i no ens dedicam a això ni ens volem professionalitzar i per això necessitant que la gent se faci responsable de la comunicació del seu propi activisme, del seu propi pensament perquè nosaltres no podem estar cobrint la informació general. Per això un dels reptes importants que creiem és que la gent se consensi i que se vagi consolidant una mica la contrainformació i que la gent se faci responsable de la mm. seva pròpia de la comunicació dels seus propis actes i se vagi empoderant i, se faci, i que vegi que és, que és capaç de comunicar allò que vol comunicar i que si ho fem entre totes arribarem a més bandes i seran més fortes en el tema comunicatiu. Sí, no, i el que tu dius, no, que donar en valor aquesta uh, informació pròpia, no? que li deien contrainformació, però la veritat és que és informació. Ah. Eh, el que passa és que, evidentment, eh, li posem a, eh, a aquest títol de contra, no? perquè de, després te mostràvem en tots els mitjans, en totes més merda, que, que amb, i amb tota la merda que, que, que publiquen, que, que després, eh, una vegada com, com va passar en aquest cas quan havien de tancar a Canal 9 i els informatius de Canal 9 i tot això, sortia una periodista de Canal 9, bueno, una, una que està allà fent feina davant de, de, que donava la cara davant de... Bueno, perquè ella és la cara, no? La cara visible de, tota, de tot un, un muntatge i, i deia això de que, vamos, de que, no se, de que estava fins en gorro de, de dir mentides i tal, i dius, clar, i te quedes així i dius, ara ho dius? Mm no? I dius, on, on està el criteri periodístic, el criteri professional, que, que, que dius, ara dius que estàs fins en gorro de dir mentides i dius, ostres, tu, no? O sigui, tot suposo que tenim... A vegades jo també que faig coses de feina i tal, no sé què, a vegades jo, home, no estàs més content amb les coses que fas, o jo que sé, és una feina i tal, no sé què, no? Però a vegades te quedes així i dius, ostres, tu, per un sou ens venem? per, o sigui, ja no només ens venem a, a nosaltres mateixos, sinó que ja no a nosaltres mateixes, sinó que és que estem venent tota l'opinió pública. Exacte. I dic, ostres, no? Que important és eh, tota, tota la feina aquesta de la contrainformació o la, realment de la informació i, i que aquesta gent que boicotatge aquesta informació, que són els més merda, doncs, eh, doncs els hi feim entre tots un, un, un boicot i un buit no? I, i bé, aquí venia també una miqueta la, la història d'aquest episodi que, que heu tingut vosaltres i que també des d'aquí varen cobrir, no? de, de tot aquest assetjament que vos varen fer en un moment donat, perquè vos vareu ficar en un lloc que a lo millor potser no els hi agradaven es més merda, i vos vareu ficar en una diana que, que justament eh, és a part d'aquí Sanuari que li heu donat dedicat un, una especial també aquí Sanuari, que és tot el tema de... perquè crec que va començar per el tema de l'educació del TIL i tot això que, que se mos va tirar al munt damunt. Exacte. Uh, bé, dins el, dins el bloc aquest repressiu que xerràvem ara fa mm. un moment, hem dedicat un article a un altre tipus de repressió. Tot el que has comentat vendria a ser aquesta repressió. Uh, eh, a Contrainfo se va publicar una notícia que s'anomia Sindicat de Precaris, venia a ser una llista d'establiments de, que estaven a favor o en contra de certes idees, i, i arrel d'aquesta notícia que es va, va, se va, a les xarxes socials se va començar a fer un run-run, run-run i a partir d'aquí va, va esclatar la notícia cap en el mundo això va ser un diumenge va sortir un, co un company nostre a Portada mm. uh, i, i durant 3 o 4 dies seguits van, van estar fent pressió fent notícia en el nostre company Mm. Eh, bàsicament va ser un company que més va ser els qui van trobar perquè sortia com a un nom dins la web i per mm. tant a partir d'aquí varen, varen fer feina. Un assetjament allà Exacte. directe i tampoc no... Exacte. Mm. part d'això, clar, eh, quan, te, quan te, te toca tu això ho veus com una cosa molt gran, després veus mm. també te, te n'adones dels suports que tens, a muntar una campanya a Twitter anomenada El Mundo de Fama, que sortint de Mallorca va arribar a la tendència a, a tot l'estat, va, van rebre molt de suport. La veritat és que va ser un moment també on tens aquests dos sentiments, veus que t'estan ficant en canya per un costat, però també veus el suport de l'altre. Mm -hmm. En el final, com, com que ells van per interessos, quan els va deixar d'interessar, van, van mollar i, i estem ha passat i, i nosaltres ja... Pff, pues, uh, mira, jo ara estava pensant també que, que si no vaig errat, uh, si algú m'ho vol discutir o no, crec que ha sortit eh, un carnet nou que pots tenir a la, a, la teu, a la teva butxaca, és el carnet blau del PP, per mi que és, i si te fas del PP i t'envia i te, te fan el carnet, realment t'enviaran no sé quant d'establiments que te faran descompte, eh, bueno, o sigui, al final pues, eh, serà... no em portarà a publicar exactament eh, quins són els establiments eh, que ja s'ho fan ells, se fan autobombo d'establiments que te faran un descompte per, te, per tenir el carnet del PP. Jo lo tengo. Tu el tens? <laughs> pues ja pots anar passant el llistat, anem, eh, anem on, on mos fan descompte. Ah, jo pensava que era Travel Club. Ah, no, no, no. Aquesta, no, no. Aquí t'has d'afiliar al Partit Popular i t'enviaran una carteta i te diran, mira, aquí tens, uh, si te'n vas a sopar a tal banda tindràs un tant per cent de descompte, perquè crec que no ho anunciaran a la porta. No estaria malament que ho posessin aquí, amb, la, amb el carnet blau del PP, et farem un gran descompte. bueno, Jota, dóna-mos un respiro, dóna-mos un pot de renou. Pues si vos podem escoltar una banda inglesa que se diu Creix, o Bledes. ah, no, no, no de crecer, creix. No, creix, también, creix. también, también. Tu sí que creces para abajo. uh, <laughs> del seu primer EP que és del, del 97, es diu Monuments, podem escoltar el tema TV Screen. Així vos per ahir també podem escoltar un altre tema eh, Cindy Sindiós, tret d'una recopilació que va editar School Relices un sello alemany que va tenir molt de problemes en la justícia, els anys 90, i que va, va recopilar amb un doble LP e els tres primers LPs Cindy Sindiós, i d'ací si vos pareix podem escoltar Medios de Comunicació. Nos bombardean día a día con noticias amañadas servicio del poder. Esa manipulación, televisión y radio, información. Si tú piensas que estoy diferente el mundo, no el país. Si tú piensas que no soy doncs era eh, la banda de Madrid sin Dios, eh, en aquesta recopilació que mos duia en Jota. Eh, escoltàveu 1984 com cada setmana i, i avui ens acompanyen els companys de Contrainfo, que mm -hmm. en fan 5 mhm. cèntims de lo que ha estat eh, aquest anuari que presentaven la setmana passada a Cine Ciutat i que, si no m'equivoc, continuaran presentant les properes setmanes. No sé si teniu una petita agenda de presentacions arreu de Mallorca i d'ara mateix, la següent, la següent presentació és dijous, dia 27, és a dir, dijous que ve, a les 8 a Manacó, on ens conviden el col·lectiu Arrels i a Xitxeros, i després en tenim un parell de xerrades, però no en concretat data, eh, segur, segur, segur, perquè ja és tradicionalment anar a Solla, que el col·lectiu El Veïna sempre m'ho agafa el veïna que sempre després sempre m'ho retreuen, sempre mos agafen sobre els oberts i i després eh, tenim un parell que està mig xerrades però que no han concretat res i a nosaltres mos, mos interessa moltíssim anar a fer presentació, més que res perquè és una feina que, que, que feim i que, que després mos serveix tant per promocionar un poc el projecte, per explicar el projecte més que promocionar, més explicar el projecte, com també després per donar un pot de sort i escenuari, mm. que, que tampoc volen quedar-nos en, en caixes allà tancades perquè perquè ens interessa que, que se faci un pot de divulgació i un pot de... Estan perquè circulin. Exacte. Mm, sí. I això, eh, que mm, estàvem xerrat abans de especial aquest d'educació i tot això, eh, déu nhi eh, la de pàgines que teniu aquí ha estat un dels temes estrella de, també d'aquest any de, del 2013, bueno, i encara, espera, encara té tela. Exacte. En el final, el que sempre feim a l'anuari, tenim unes seccions fixes, però intentant ficar un, un tema un tema com més destacat. El tema, mm -hmm. el primer any va ser el 15M, l'any passat va ser el tema de la repressió. Enguany crec que no havia dubte que havia ses, el mm -hmm. tema de la vaga d'educació i han, han fet un especial, a més enguany com que l'anuari ja és un poc més consistent han fet un mm. especial a tot color, vull dir que les imatges queden, mm. queden beníssims o una està brutal, cosa... Està brutal, Aquí. <laughs> I bàsicament en el final el que hem volgut fer eh, dins, dins especial no entrem a explicar tot el que hi ha així en concret perquè tampoc mm. -hmm. supos que no és el moment però sí que el que hem intentat en el final és fer una visió molt ampla ja sigui tant en el temps, és a dir quan se feien les primeres tancades de la plataforma crida, allò que apareixia mm. que era com molt cumba, que no se sí. sabia on anava, uh, fins a què passa quan un cop se fa la vaga indefinida, s'estan aquell parell de setmanes allà sense fer classes, se fa tota aquesta feina i què passa després? I doncs, també ho trobam, és a dir, amplitud de mires en quant a uh, temporalitat i després també amplitud de mires en quant a uh, eh, opinions diverses. Tenim des de la gent que ha estat directament implicada a l'assemblea de docents, que és, diríem és el nucli fort de lo que ha estat la vaga, però després també tenim opinió de mares, tenim opinió d'alumnes, opinió de la gent que ha estat a diferents illes, és a dir, mm. el que hem volgut donar és una visió molt ampla per qui sap, eh, se vol muntar, si se vol muntar una altra vaga o se vol tenir una referència que va passar, se pugui tenir molt de punt de vista diferents i se pugui mm. saber què és que va passar exactament allà? Sí, ara estava llegint un paràgraf que, de, que diu així, eh, se titula bueno, l'iniciativa i el lideratge, i comentau així, eh, sabem que es, de, es donaven unes condi uns condicionants molt forts per a la convocatòria de la vaga, però aquesta mobilització sorgida des de la base i no des de les cúpules de les burocràcies sindicals havia de ser iniciativa del mateix professorat, i així ha estat és Weinberg. altres record també que, que molta, molts amics meus que estaven dintre la història del professorat era això, eh, abans d'acabar el, el curs anterior, o sigui, a, eh, a, eh, cap a maig o alguna així, que hi havia els, primers, bueno, els, els moviments així també que s'estava començant a generar de vinga, fent vaga, fent vaga, i realment tota la, tota la, tots els sindicats, la veritat, estaven mm, realment que no, que, que, que, que no sabien on s'havien de col·locar, realment no, no se col·locaven davant, eh, ni se col·locaven a un costat i no sabien no s'han col·locat fins bastant després després, no? I això és un, un tema interessant, no? Perquè a mi el sindicat me la rebufa, però el manco eh, és molt interessant que, que, que s'hagin hagut, o sigui, el reflex de que s'hagin hagut de moure darrere de la gent, no? Darrere d'aquest moviment de base que, que se comenta. Això és una, una opinió molt personal, però jo crec sí, sí. Que, és, que és una història de superació sindical, és a dir, eh, mm. és és un col·lectiu que veu la necessitat de dur a terme una, una, acció concreta. una acció concreta com a Sabaga i veu que la gent sindi els agents sindicals no donen resposta a les seves necessitats. I, i crec que, per altra banda, els sindicats, fins que no se veuen superats, no veuen que sí, han de motivar a fer la vaga. Mm. Estic totalment d'acord amb, amb la teva opinió mm. i, i, eh, de fet, l'article aquest eh, que estava llegint dona una, una visió molt concreta d'aquest problema i de, i de lo que va passar. Mm. I és, és una de les coses que crec que de molts àmbits se pot aprendre per, per futures accions en quant a temes de vaga o d'accions mm. eh, eh, en el lloc de feina o accions del dia a dia que, que a vegades has de forçar tu a que passin les coses i no esperar que, que un sindicat que o... ho generin. Exacte. Mm. No, i què més hi trobarem per aquí? Exacte. Ara ja donem-se darrere... Eh, mm. Sí, Sí, eh, això ara eh. hem de deixar mem, que cadascú ara Exacte. a partir d'aquí tingui eh, aquest cucat aquest cucat per, per seguir investigant, per agafar l'anuari aquest, eh, que després vos desvetllarem on el podeu trobar, Exacte. si és que encara no us l'heu trobat davant. I què més trobarem aquí? Després, ara ja mos queda només el darrer bloc, que mm -hmm. és el mhm. bloc dels moviments socials pur i dur, on nosaltres hem demanat que a eh, diferents persones que participen a moviments socials, o col·lectius, molt fàcil, un article també molt de balanç, eh, mm. enllaçant en el balanç que hem fet nosaltres, un article de balanç, on ens puguin narrar una mica que ha estat per ells eh, l'any 2013. Mm -hmm. I tenim des d'articles d'ecologisme, també tenim el mapa el mapa de conflictes ambientals com la Seites Bob, que també està tot color i, i queda molt xulo, i queda, i, i queda molt, malauradament queda molt potent. Després tenim un bloc fort també que és un bloc de muntes feminismes que enguany han estat un, un dels moviments més actius i, mm. i, i que han, jo crec que han explotat enguany Sí, que serà també, que continuarà el 2014 aquestes sí que són un dels reptes no? Exacte, <laughs> exacte, exacte és un des, crec que és un dels punts forts del 2013 i un dels reptes per 2014 continuar mm. amb aquesta feina mm. després tenim articles més clàssics tipus Esquerra eh, independentista, tenim bé, mm. és més anticapitalisme i després... La coordinadora exacte, també. Exacte, la coordinadora llibertària, que també ha estat un dels punts forts, diríem, mm. d'aquest any passat. Mm. I després, per acabar, així com has començat, acabarem una mica, tenim l'article final de Contrainformació i mitjans, mm. que és aquest que se titula La contrainformació penja d'un fil, mm. i volen, volem pegar un poc de el toque d'atenció respecte a en Gaspar ja ho ha dit, tornem a insistir perquè que és un tema que ens toca molt que, que en el final és els nostres mitjans contrainformatius d'avui en dia no estan preparats per aguantar en plaç així com, així com ho tenim muntat ara i que si no sense força la gent, sense col·laboració mm, tant eh, col·laborant, consultant o com aportant informació com eh, és a dir, el dia a dia no, mm. no en sortirem d'aquí Clar. És un missatge un poc, poden dir que no és un poc molt motivador, però sí que és el missatge que creiem que s'ha donat, i no ho podem pintar sempre tot de color de rosa, també hem de fer un poc d'autocrítica i hem d'anar un poc a cridar, intentant cridar l'atenció a la gent en, en que participi i que, que el, els, els mitjans contrainformatius són, són part dels moviments socials i que s'han de donar un cop de, i que són necessàries i que, que a vegades també és allò de dir que tot, mem, nosaltres igual que suposo que a vosaltres també és això, fem el programa perquè realment mos ve de gust, perquè mm, disfrutant fent-ho, no som gent professionals, eh, som absolutament eh, bueno, és que no diria que si, ni siguem amateurs, som som uns amants també de, de, de fer el que ens agrada, i això és el que ens agrada, no? Eh, a comentar aquestes cosetes, a posar música, a posar renou i, i amb això disfrutant però és que a més, a part de que que ho feim perquè ho disfrutam, és que també ho creiem necessari. Exacte. Ho creiem necessari, no que nosaltres ho haguem de fer, sinó ser una plataforma, no? És a dir, no, jo sempre ho dic a la gent, escoltau, aquí teniu una plataforma, quan vulgueu, veniu, no espereu que sempre vos convidem, no? I també vos ho dic a vosaltres, <laughs> eh? ja vos ho havia dit, de fet. Exacte. <laughs> o sigui que la veritat és que és molt interessant. I, i, bueno, i per acabar una miqueta aquesta entrevista eh, clar, i ara estàvem xerrant eh, el tema de, que a més ara començam a venir uh, en el moment cumbre d'aquest d'això que és eh, l'objecció fiscal, que des d'aquí l'any passat ja van fer una miqueta de cobertura eh, a animar la gent a, a que s'informi i realitzi l'objecció fiscal. També fa uns quants, eh, uns quants programes estàvem eh, fent un balanç amb en Carles sobre, sobre com havia anat l'objecció fiscal i, i bé, eh, una miqueta això, que no? Eh, que també vosaltres també de, de, amb el tema de l'objecció fiscal hi teniu alguna cosa a dir, no? Sí, sí, exactament. Gràcies a l'objecció fiscal es d'on se podria dir que ens financem principalment, a no sé, de mogudes d'autogestió que fem nosaltres mateixos, mm. com l'any passat van fer un concert, en guany Molt va anar tan bé que ni molt va fer falta, a més que anàvem un poc apurades amb els temps, i res, i dir a la gent, eh, les oients, que estiguin atentes, que per l'abril-maig començarà la campanya i que, bé, que per contrainfo solem centralitzar tota aquesta informació perquè sàpiguen com poden fer objecció fiscal i en vez de destinar dos béns en aquest pressupost de l'Estat que potser no estem d'acord, com podrien ser tant exèrcit, tant policia, tant església, com el pagament del deute que ens han imposat a través del Constitucionazo de fa un parell d'anys de PSOE, gràcies Zapatero, si m'escoltes, i de... o poden destinar altres projectes autogestionats de gent que no té un duro però que dedica el seu temps i el seu esforç a transformar una mica aquesta societat i a crear alternatives i i bé, això, animar massa gent a que estiguin atentes i que en vez de pagar que, aquestes, aquesta penya, pues, que <laughs> paguin a la gent que fa aquest projecte, sí que estiguin un poc tranquil·les perquè eh, tota aquesta campanya té darrere una caixa de resistència que se va omplint amb un tant per cent de l'objecció de, de la gent que objecta i en cas de que fossin descobertes a Parisenda, pues, se li donaria un suport mm. econòmic i no sí, se deixaria de fet, tirades. Mm, de fet, això, eh, per estar informades, ja ho sabeu, contrainfo.cat. I aquí, a part de les xerrades que se van fent, se, sé que aquesta gent també, com us han dit altres vegades, també, eh, a més, ofereixen el servei d'ajudar-te a realitzar-la, o sigui que ja millor no ho tens. Mm o sigui que, que això, que la veritat és que moltes gràcies per, per acompanyar-nos aquí. No sé si voleu afegir alguna coseta més. Sí, una petita cosa. Eh, animam a totes aquelles col·lectius que vulguin fer alguna presentació que algun poble que mos ho proposin a través de la direcció de correu anuari.contrainfo.cat i que ara mateix, per si el voleu aconseguir l'anuari, només tenim punt de distribució a ciutat, que estan transitant en el drap Màgic i a cotxatxa, i que si qualcuna llibreria o qualcun espai té ganes de tenir anuaris per distribuir-los, pues, doncs també que ens facin arribar a través de la direcció de correu electrònic aquesta petició i miraran de fer-los arribar i, i res més i moltes gràcies Home, ah, bueno, no te'n vagis tan corrent perquè sí, no, no. ens acaba d'entrar un burofax ara mateix de la papereria de Sol Aixent, aquí al Gaida, que ja mos informen que tenen eh, en distribució el contrainfo, ah, o sigui que a partir de les 7 ja podeu passar a cercar la vostra <laughs> còpia. molt bé, moltes gràcies. I si vos sembla, quedeu vos al programa, si no teniu Clar cap altra sí. feina. En Raül té aquí un, un, una peça una sonora que sonarà a continuació, que segur que està encantat de presentar-nos. Sí, sí, sí, <laughs> ja tenia ganes de poniendo cositas y tal, después de escuchar a nuestros amigos de Contra, Contra Info. Y es un disco de la gente de Monstruación, de ahí de Barcelona, con una canción que se llama No lo quiero ver. Exactamente, yo no lo quiero ver. Esta canción, mira, se, <coughs> se la voy a dedicar a gente que esta semana ahí en Barcelona han tenido unos disturbios en, la casa cupa de la carbonería. Y mira, pues se lo merecen y les doy de aquí mi, apoyo, mi solidaridad y que tiren para adelante. <laughs> Que, que esta gente se piensa que nos van a quitar lo que estamos construyendo, pues que no se lo crean ellos. Bueno, a menos que no lo van a quitar todo, porque la verdad que desalojar han desalojado. Sí, sí, ya, ya, pero vamos, <laughs> eh, lo hicieron de una manera un poco, pues como siempre, cuando saben que hay poca gente dentro, son unos cabrones. Desde aquí, nuestro nuestro de la carbonería y... y eso, fuerza. Como además, Mosturación es un grupo que siempre se, se, mueve con mucho con esta gente y participa en muchas cosas, pues es un grupo que me gusta ponerlo para, para pues eso, pues para dar apoyo a toda esta gente que, que tira para adelante con las casas ocupas y los centros sociales. ¿Y este disco de dónde sale, Raúl? Hablamos un este poco de... El disco siempre sale de algún sitio, ¿no? O sea... El baúl. <laughs> salió, pues mira, me llegó a mis manos cuando... Bueno, cuando, ¿no? Y, y aún sigo yendo por... <clears throat> Por lo que ha tenido libertario de aquí, este el negre. Y lo vi y me llamó la atención cuando era un chavalín y me lo pillé. Y dije, pues vale, uno más. Cuando, bueno, también era cuando estaba... Eh, mm, justamente en su auge, lo de la insumisión <clears throat> total y fue un disco que mm, más de uno seguramente que lo tiene en casa como, como un póster, ¿no? Ahí. Aparte es que la portada me parece un, es una espectacular. Es magnífica. Ya es que es un clan clásico que esta portada, realmente. Sí. Comandos mostración Mostraciones, que es auténtico. Es total. Ah. Bueno, pasemos a otro grupo. Sí, porque eh, comentar otra vez que no que el último concierto que fuimos que no no no no, <laughs> nos, la, gente nos, repetimos como los abueletes. Abuelo. Listo. <laughs> Ay, Raúl. Ay, que no puedo que me se me ciático. <laughs> bueno, vamos a pasar con otra banda de, de Madrid. Antes de llamarse TDK eran espalmódicos y una gran canción también que también, pues mira, puede venir al caso de todo lo que está pasando, pues esta canción seguramente que hace temblar lo que haga falta. Eh, están deseando que te pongas a temblar. Spasmódico. siempre en directo hay algunas veces que estos fallos ocurren, pero bueno, lo arreglamos rápidamente y ponemos otro disco y después recuperaremos esa canción que tengo ganas de escuchar. Y mira, pondremos un grupo local, que son Cracks. Y también, pues como estamos hablando de temas políticos, sociales y tal, cómo no escuchar una canción que se llama Stat Oprimid. No, Stat Hasta oh, la Bueno, eh, eh se deia estat o presó al final, això, eh, i saps que estem a 1984, Lleta Ràdio 108 de la FM, també es pot escoltar en directe eh, a través del seu portal web titolleta.cat, de 5 a 7 de sora baixa. El telèfon, si vols, eh, vols participar, és 971 12 53 81, si no ens pots enviar un mail a, tra a través de, bueno, del nostre correu electrònic, ara és 1984 i si estàs pel continent Finalment, saps que ens pots escoltar a Ràdio Bronca, al 104.5 de l'FM, els de 9 a 11 els dimecres, des de matí, i els divendres de 7 a 9 d'hora baixa, i a través del podcast, i també a Ràdio 77, 77.wordpress.com. Así que la hemos podido poner esta canción de Spamódico, <laughs> este, que, bueno, por pues problemas técnicos lo que pasa, estás deseando que te, pongas a temblar. Y la canción antes de Crash no era Estat oprimir, sino Stat opresor, perdón. <laughs> Siempre mirando por encima y muchas veces pues se me va un poco la, la pinza. Es que estoy espeso, que últimamente los viernes se me hacen largos la noche. <laughs> Bueno, ahora vamos a ir calentando motores porque sabéis que el día 4 de mayo vienen los crudos aquí a Mallorca y justamente pues, tocarán Orden Mundial y Aspirina Infantil y cómo no, vamos a escuchar a esa banda de aquí que son Aspirina Infantil o Amnistía Internacional. <laughs> el amigo, invisible. invisible <laughs> Se puede decir de cualquier manera y vamos a escuchar la canción Violencia. Ah, y... Deja de Pues ya sabéis, bajo tierra, violencia de aspirina infantil. Y bueno, y ya que estamos justamente diciendo que dentro poco vienen los crudos, ¿cómo no poner celebrándolo? <laughs> aquí tenemos a nuestro amigo Iñaki, que también está por aquí. Y ponemos ahora una canción de los crudos, que es un flexi. Flexi de cuatro canciones y vamos a escuchar la canción Somos peligrosos. Y nos llaman maleantes. Było pięknie, to després d'escoltar dels Crudos aquest, aquestes quatre cançons del seu EP titulat Covardes i que ha sortit editat en format flexi, molt recomanable. Uh, qui ho treu això? nadanadadiscos.com o sigui que si vos interessa pues ja ho podeu anar comanant uh, com vos deia en Raül estirant el diumenge 4 de maig a sa posació, una gala de tarda amb, amb també ordre mundial però un poc abans tenim alguna, algun, eh, sembla que s'anima l'agenda de concert, sobretot el dia 7 de, del mes de març, estiran tocant a Factoria de So, Usura, eh, Tigre Jet Junior, que estan a punt de rebre uns 7 pulgades que s'editaran, eh, Fast Food Society, que també tenen un genial disco disponible al seu Bandcamp, Riot Cats, que també darrerament estan tocant per tot, han guanyat un concurs i sembla que editaran un, un, o gravaran alguna cosa, i a banda d'aquestes bandes, pues, també estarà la banda del Gaida Wasted. Aquí podem recordar eh, la seva genial maqueta, eh, que deixarà de ser una maqueta per ser publicada en format 7 pulgades ben aviat. Mentrestant, Believe Yourself. Sabeu que són 3 euros amb birra a l'entrada a la factoria de so per al Kids Brigade. right back. wrong with individual Nothing to do, nothing to gain We just walk away Nothing to do, nothing to gain We just walk away Don't walk away Cause no, we don't walk away Don't walk away Now we just can not walk And talk about it Be yourself a nou. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Estabais escuchando justamente a Rayo Clan con esa canción totalmente que nos puede <laughs> nos puede justamente aparentar de que estamos en eso, en un fool's paradise, en un paraíso loco. <laughs> y bueno, ahora quería poner justamente No sé si hoy vas a tener tu sección pues ahora, eh, iba, para allá, ahora iba para allá justamente hacer dos comentarios sobre esta cosa. Una, justamente no consta de que sea eh, ningún. Nadie, de, o sea, musicalmente, pero afecta a alguien <laughs> de la música de aquí, de la isla. Que justamente el lunes, cuando me levanté y me enchufé al Facebook, pues me enteré <clears throat> que mm, fatalmente, pues mira, falleció la, madre de un compañero nuestro que tiene un, un legado ahora que hemos podido justamente <clears throat> recuperar gracias a la gente de, Metadona Records y, gracias a Tomeu de, de que ha podido justamente limpiar bien lo que eran las maquetas de, este grupo que era Escoria. Y desde aquí, pues mandarle un saludo a Rafa, que mira, que lo sentimos mucho desde aquí. Eh, seguramente que tu madre estará en un sitio cojonudo y mira, te pondremos una canción porque seguramente que tu madre estará súper orgullosa de que hayas conseguido algo que tú no pudiste conseguir en su tiempo, pero con el tiempo pues lo tenemos aquí en nuestras manos y lo, lo va escuchando la gente. Escoria, años de represión. Pues lo dicho, desde aquí nuestras condolencias, Rafa, eh, y que justamente, pues mira, mucho ánimo, mucha fuerza y tira para adelante que la música seguramente que te llenará tu espíritu estamos ya con estas secciones necrológicas secció de les necrològiques Sí, sí. ya ah, el baúl de Raúl y en las necrológicas de Raúl también. <laughs> Aquí vamos justamente añadiendo ya secciones poco a poco. Bueno, también esta semana, justamente también el, lunes, el lunes, el lunes sí, el lunes fue el lunes 17 exactamente, también pues me enteré justamente, pues desgraciadamente, pues que se nos fue también otro gran guitarrista de una banda que empezó en los 70, pero hasta el año 77 nos sacó su, su primer EP, justamente era Devo, y se nos fue justamente pues su guitarrista, que era eh, Bob, Casal, con 60 años, una, un paro cardíaco, pues lo dejó pues difuso patidifuso. Patidifuso, sí, desgraciadamente. Es un tío además que tocaba la guitarra, tocaba el órgano, hacía una música espectacular. Y desde aquí, pues queremos hacerle un pequeño tributo con una canción que para mí, entre otras, es cojonuda, que se llama Mongoloid. Pues bueno, desde aquí mandarle eso, un saludo a Bob Casal, que estará seguramente que con todos los grandes del rock and roll en un espacio sideral haciendo pues nuevas canciones, nuevos, yo qué sé, nuevos conciertos para la gente que le guste el gran rock and roll allá arriba. Yo me sé uno que debe estar cocinando en Seimada, y es que en el barrio también han caído unas cuantas personas esta semana. Sí. Pero esta sección yo creo que habrá que bautizarla, ¿no? Como, como esquela mortuoria o algo así. Mm, sí, ya buscaré un nombre apropiado que quede cojonudo. Tenemos una cortinilla ahí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora pasaremos justamente con otra banda que también estará dentro de poco otra vez en, <clears throat> en la carretera, que son de Cráneo, presentando su nuevo disco. ¿Y qué canción nos vas a poner? Mira, yo creo que vamos a escuchar una de su flamante nuevo disco, eh, editat per diferents lleis, y recordaros vos que també serà el día 7 de justamente justament en dos concertarros de punk y hardcore eh, aquí a Mallorca, y es que la actividad es frenética. A partir de las 11 es és, eh, Gremi, el Polígono Son Castelló, y estiran tocando de Cráneo, amb dues, dues guitarres per a l'ocasió, amb, wow. amb, amb tot i l'altra guitarra que Vuelve Toti, se prestarà per aquest concert, ja que també van enregistrar aquest àlbum que escoltarem a continuació amb dues guitarres i estiran tocant just, juntament amb una banda que no, no conec personalment, que se fan dir Addictis i també amb Desenterrades. que ya también están, me parece que este mes están grabando ya sus nuevas canciones que dentro poco nos las presentarán aquí en directo en la radio, 1984. Y de la canción que escoltarem de Cráneo es la que tanquen el seu álbum, Vida Ideal. cráneo, ya sabéis, dentro de poco, 7 de marzo, con Desenterradas y Adich, en el gremi del Polígono San Castellón, aquí en Palma de Mallorca. Bueno, tú, Fede o Bernat, hace 20 años, ¿dónde estabais? ¿Qué hacíais? Mm, tic tac, tic tac, tic tac, tic. no pues fa 20 no, eh, pues no sé. No sabéis, no? seguramente... 20 era el 94, más o menos, ¿no? Más o menos después de, de la... Mira, yo justamente ahora estaba viendo <laughs> la sentencia... Bueno, es igual. <laughs> bueno, que como siempre, pues estábamos hablando de las necrológicas, pero también tenemos nuestros aniversarios. A ver. Justamente, pues hace 20 años, <laughs> pues seguramente que mucha gente dirá, qué coño pasa hace 20 años? Pues muchas cosas, pero entre otras, pues justamente hubo un grupo que no lo conocía mucha gente y tal, pero este fue el, disco que le llevó, pues, le, o sea, eh, a la cumbre un poco para que lo conocieran mucho más gente y les llevó, pues, al estrellato total. Y como no, estamos hablando del grupo Green Day, que hace justamente 20 años sacó el, el disco Dookie. <laughs> <laughs> Mira, pues puedo decir que sí, que lo escuché hace 20 años. <laughs> por eso te lo decía, que hace 20 años pues todo el mundo se salió súper eufórico con este disco, porque pues como todo el mundo diciendo, coño, ya hay nada nuevo en el punk y tal, no sé qué, de repente pues hay este grupo y todo el mundo pues pegó un chispazo para arriba y otra vez volvió todo el mundo a las calles, para arriba, para abajo, conciertos para aquí, conciertos para allá, que bueno, yo iba a los conciertos igualmente, pero bueno. Y bueno, no voy a poner la típica canción que siempre todo el mundo pone, que Bass o o, Javi Having Plus. No, yo voy a poner una canción que muchas veces poca gente la escucha, a lo mejor por radio, que se llama FOD, Green Day. Something's on my mind. It's been for quite some time. It's time I'm on to you. So where's the other face? The face I heard before. Your head trips boring me. Let's do the bridge we torched 2,000 times before. This time we'll blast it all to hell. I've had this burning in my guts now for so long. My belly's aching now too. logic and but a side of you well hid. When it's all said and done, it's real and it's been fun. But was it all real fun? Let's do the bridge we torched 2,000 times before. This time we'll blast it all to hell. guts now for so long. My belly's aching now to say. Pues bueno, después de 20 años, pues así sigue sonando Dookie, el tercer LP de Green Day. Nada, 20 años no son nada porque han sacado muchos más, pero bueno, hay lo que hay. Y bueno, ya que lo que estaba diciendo, que seguimos de aniversario, pues quería <laughs> mandar de aquí unas felicidades también a dos grandes amigos nuestros, que justamente el jueves uno cumplió años y hoy cumplió el otro, o sea, es el cantante y guitarrista de Guadaña. Y pues para felicitarles justamente quiero poner la última, la última grabación que han hecho, además con videoclip incorporado gracias a, David Butelli, y era la canción Hijos de puta, Walaya. ¿Está todo listo? Sí, sí, pueden ir pasando. Pero antes tengan aquí un regalito de la casa. Saludos. mía, que Dios te lo pague. Claro que sí, santidad. desde aquí, desde 1984, Fofi, Albert, muchas felicidades, que sean muchos años más y que toquéis muchos años totalmente. El que quiera ver el vídeo, ya sabe, por YouTube está, es súper total, <laughs> con una escenografía auténtica del grupo. Y bueno, ya sabéis, Guadaña sigue siempre en la brecha. Eh, oye, este, este tema de hijos de puta, la verdad es que... Yo también volía a Come con la boca llena. <laughs> come con la boca llena, sí. si no la boca llena, <laughs> viviría del aire, cosa que llevo anhelando En boca cerrada cerrada entran moscas, ¿no? No, lo que digo es em, que. bueno, que sí, que son unos hijos de puta, pero que, por ejemplo, los hijos de las putas también se van a ver afectados, por ejemplo, por la, por la normativa cívica. Así que un saludo para los hijos de puta. Perdón, ahora sí que tengo la boca llena. <laughs> No, no, i que moltes d'aquestes prostitutes i fills de mm, prostitutes eh, tenen molta més decència i sentit comú que no tot, tot aquell llistat que, que Mortalla guadanya. Ja, però bueno, Ara, és irónico, la sabeu. Sí, és no, no, no. puto, sí, puto, irónico. jo, yo de... mismo lo uso de vez en cuando, pero sí, sí, hay que recordarnos también a nosotros mismos que Qué cuidado con el lenguaje. Eh. De todas maneras, yo nada voy a comparar qué tema con el tema de hijos de puta de Andanada 7. Sí, sí, oh, Lo tengo, me lo he traído. Oh, oh, oh, oh, oh bueno, bueno, también, también, también, tiene una. Mira, tenemos que hacer justamente un programa de canciones de hijos de puta, porque hay muchas canciones. O sea, ahí también de a la puta calle tiene la canción hijos de puta. hay etc. Hay mucho. Mira, mira, mira, mira hay pedazo portada. Seguramente solo Guadaña eh, salen vestidos con las pintas con las que salen cantando esta canción. Así sí, exactamente. Ah, sí, bueno el videoclip. Exactamente, eso es lo que tenéis que descubrir. Y bueno, ya para despedirme para hoy, quiero poner ya una, ya lo tengo en mis manos, ese pedazo de P que ya hace unos programas estaba yo comunicando, que era de un grupo de los años 80, 81, 82, que duró poco, que son el grupo Los Toreros. Hoy no voy a leer justamente un pequeño, una pequeña presentación del grupo, lo leeré el próximo día, pondremos más canciones y tal, y así descubriréis este pequeño EP que solo lo grabaron en Radio Nacional de España, El único que hicieron, y es con la canción Buenos Ciudadanos, eso es lo que somos todos, Buenos Ciudadanos, los toreros. esto era eso, los toreros. Más adelante os seguiremos poniendo más temas de este pedazo de grupo de Madrid. Y bueno, esto ha sido gracias a Rambler Records que mm, ha cogido y lo ha podido editar y lo tenemos ya en nuestras manos. El que lo quiera conseguir, si va a línea 6, hay unas cuantas oh. copias más. Mm. Pues y hasta la semana que viene, yo me despido desde aquí. Nos vemos en 1984 el próximo sábado, por mi parte. <laughs> bueno, esperar con ganas el próximo baúl de Raúl. Se cierra desde aquí el baúl de Raúl. Y se abre la caja de HHH. ¡Wow! Bueno, eh, avance ah, que mencionabas lo de, lo de... Raúl comentaba lo de, lo de Green Day Eh, també m'han recordat aquests dies, perquè llegint el fanzine de la plana a València, We've Grown, Death to False Hardcore número 4, Fuck Normal Actitud, un fanzine com ben gruixat, ben interessant, ple d'entrevistes i articles, a banda de, els articles a bandes com a Infest, o articles sobre els Panteres Negres, eh, eh, també organitzant els dos ocupats del Bronx, però m'han agradat les entrevistes del grup de hardcore que apareixen, com Absurdo Orden Mundial d'aquí de Mallorca i una entrevista a la mítica Distri de València Comú. Comentaven pues, també que l'any 93 aquella gira eh, de Green Day també, abans de que fossin coneguts, ells els hi van muntar el concert al circuit hardcore punk eh, alternatiu, no? I, i bueno, m'ha agradat que aquesta distri llei Comú eh, segueix aquí a València, era una època ben xula, mitjans dels anys 90, mm. no? L'època mm. del Casal Popular, també a la ciutat de València. Mm i altres segells con soroy Iñaki. Bueno, ya que habla de fanzines, yo también quería, quería mencionar un fanzine que ha llevado a mis manos también en nuestro, nuestro dealer particular, que es Metadona, con con su buena caja de vinilos y también algún que otro fanzine. Y es el número 4 del fanzine Pogo, que está hecho en Cataluña y la verdad con un, siempre una presentación bastante guapa y unos contenidos muy guapos y, pues hace un aparte de entrevistas a gente a gente que tenemos aquí cercana y bueno hay una, un muy buen reportaje que habla sobre la escena de, C e en Estados Unidos de, bueno del dicho Hardcore hasta luego Raúl y bueno y también hay una entrevista al grande Sasak que son una banda que que bueno, que, que, me, ha gustado mucho y que también conseguí en, en, Can, Metadona, allí en, nuestro surtidor. En nuestro surtidor particular. En nuestro surtidor particular. Y bueno, la canción se llama Show a de petar y bueno, no es la más rápida del disco, Però, però és que, mira, al final és apoteòsico. Una, ba una banda que toca sempre que pot, i crec que un dels seus eslògan és cap poble sense, sense, sense sac. sac. Sí, sí, sí. I aquest cap de setmana toquen a qualsevol lloc i la setmana que ve també, o sigui que estau atentes. Sí, sí, vaja, pues això ha de petar... Per algun lloc. molan mucho los finales así con un fade out ahí saliendo. Y bueno, esto era Nasak. También quería reseñar un fanzine que, que, es de estos fanzines personales que a mí, pues aparte de típicos panfletos y tal, también me gusta ver a veces reflejadas pues pensamientos y cosillas más personales. Y bueno, es el Need de Insomni, que es un fanzine totalmente hecho a mano y que hace un puncarra de ciudad un apreciado puncarra de ciudad y un gran cantante. Y nada, se llama Nito Insomni, no sé si lo habéis reseñado ya, pero, es que me gusta este fanzine. Lo podéis conseguir, por ejemplo, yo lo he conseguido en, eh, bueno, en el sótano de la ecocharcha, por si no lo sabéis, está el puesto de Fullet Perdut de Enroyet. Mm, que es un proyecto bastante interesante, que bueno, es una, aparte de ser una web donde cuelgan digitalizados un montón de fanzines, pues también tienen ahí un montón de fanzines que los puedes coger tú mismo, dejar ahí el precio que tú has estimado oportuno y ahí he conseguido este nido de Insomni. Y ahora, pues para tirar un poquillo de, ruido, que a eso también hemos venido aquí, aparte de rajar, pues voy a poner un tema de una banda gallega que se llaman Black Panda, que, que son muy grandes y que uno de los que está aquí eh, vio conmigo. ¿Tú te acuerdas del nombre del sitio donde los vimos? La cúpula del trueno de A Coruña. hemos estado en la cúpula del trueno viendo a Black Panda. Y nada, pues. Somos varios. Son un, un par de temillas, como tiene su intro, y luego va Alegres Bandoleros. I de, mira, ara que comentaves lo del fullet perdut, eh, res, que, que aquí l'hem ressenyat ja unes quantes vegades, la veritat és que més o menys quan em seguint les seves, les eh, seves publicacions així de fascineres, que mos agraden molt aquí a 1984, i ja que estem xerrant d'ecoxarxa, pues, eh, sabeu que ara d'aquí una estoneta, quan hagueu acabat la manifestació eh, protestant de les prospeccions eh, petrolieres que, que volen fer aquí a Ibiza i a València, doncs eh, teniu una, una, una pel·lículata tota també que podeu anar a veure a les 7.45 a local de l'Ecoxarxa i contra Betty Barea, Exili i Resistència i... Joder, vaya d'incana activista avui, no? A ciutat, perquè vaya... Sí, sí, avui, uh... dissabte... <laughs> bueno, bueno, Ens hem aixecat al frente del pallasso, després eh, hem, hem, hem anat a <laughs> defensar la mar, la mar un poquito, un poquito limpia, aunque sea un Sí, Y ahora, pues si todavía te queda ganas de más, pues vete a la cocharcha. I mira, ara que també estàvem xerrant d'això de petar, eh, res, volia llegir un fragment de, de, que, que he trobat aquí traduït per una fantàstica amiga, que eh, del Sergiev Kemsky, eh, que ho va escriure en desembre, és un anarquista que, que ha mort a Kiev aquests dies, i diu així, el requisito es transformar las comunidades del Estado feudal en un instrumento de la sociedad autoorganizada. Ya no necesitamos pastores, necesitamos ejecutores de la voluntad de la comunidad, que coordinan con eficacia la recursos públicos para lograr objetivos comunes. La independencia exige que las personas que tienen el poder se preocupen por los verdaderos eh, valores sociales, no la familia. Algunos tienen coche. Aprovecharon los cacharros que quedaron abandonados y les han adaptado motores de vapor. Incluso puede que algunos fabrique gasolina. Y electricidad, sospecho que debe haber generadores. Hemos visto farolas encendidas. Están locos. Viven en el Tienen completo dominio del subsuelo y hacen incursiones nocturnas. explico ese vaquilla porque no me explico esta no me explico esta última estrofa. qué, ¿Qué tienes tu d'agenda pues, per, per contar-nos? Ens informen ara mateix que s'acaba de confirmar un altre concert per divendres 28 de febrer a un bar a Palma que se fa dir Jarana i estiran tocant Los Chuletones a partir de les 11, com sempre, i amb entrada gratuïta. Sí, uh, sí, entrada gratuïta. Uh, pues també tenim el dimecres 26 de febrer a la xat i mitja local de l'Ecoxarxa uh, eh, arguments a favor dels piercings petrolers a les aigües balears, una provocació per a la reflexió anticapitalista a càrrec d'Ivan Murray. També tenim eh, una taula rodona, la taula rodona Els drets i les llibertats davant la involució democràtica, dia 24 de febrer, a les 7 i mig, de 7 i mitja a 10, als, eh, a l'edifici de Sarriera de Palma, a la sala d'actes. I també seguim amb el Cinefòrum de la CNT, de la injustícia a la solució, que en aquest cas eh, dia 28 de febrer en el local eh, tenim, espera'm si ho trob, eh, oh, oh, oh, el Capital, no? O sigui, aquesta 2012, França, dirigida per Constantin Costa Grabras, Gafras. I, evidentment, també eh, encara ens estan acompanyant aquí a la gent de Contrainfos, que vos recordam que dia 27 a les, eh, a les 8, eh, on era al final? El local de... No, a Manacor Ara ho buscarem un momentet, però penseu que els que esteu per Manacor i Rodalies hi podeu anar eh, a veure aquesta presentació de, de l'anuari... Eh, és un eh, local nou. Ah, sí, Espai de Nacamela. Sí, és vera, a les 8. I després hi haurà menjar i veure per l'autogestió. I bé, Iñaki... Bueno, pues yo quería tirar un... Bueno, hoy parece un especial Trabuc Records esto, porque... <laughs> <laughs> sí, por Eh, eh un saludo a Edu. Sí, un saludo fraternal. También está editado por Discos Enfermos y es el, y 7 eh, pulgadas. También para Inti que colabora con 1984. Bueno, y, para, algunos de los miembros, para Que por cierto, es una entrevista a, Edu de Trabuc en el fanzine sí, sí, sí, hoy, hoy, especial Trabuc Records. Y nada, pues ese el 7 pulgadas de, alerta, que, está lleno de sucio hardcore, muy al estilo así, ¿no? De, los años 80 de Barcelona. Y este tema se llama Alerta y pues habla un poquito de, esa Barcelona que, todos querríamos escuchar ardiendo. Desde las montañas de Coiserola. it out! Get it out! Así ha sido expropiada y ahora volverá a ser como ayer. Alerta 1984 es despedeix fins al dissabte que ve. No abans sense agrair a eh, tots els nostres col·laboradors que estan per aquí, agrair a la gent de Contrainfos que, com veus, esteu cada dissabte aquí en nosaltres, eh, a pesar de que no ho sentiguem. Sí, sou molt útils, la vostra feina, la veritat, que des d'aquí vos sí. agraïm. I moltes gràcies, Iñaki, per haver vingut tu, el teu bocat, el teu tàper dins la teva gincana particular. Hombre, tàper, tàper, sempre. Uh, sí. Per cert, també hi ha festa tàper, saludos als convidats i <laughs> molt bé, d'aquí una estona. Joder, la uh, agenda no para, eh? no atura. Uh, bueno, Iñaki, moltes gràcies, de veres, vine quan, a, a quan vulguis. Ja, ja, ja lo sé, esto I també moltes gràcies a en Raül i a en Larry per aquí. Eh, Larry, al... grande. I també a en Jota. I bé, només volíem agrair que mos, que mos heu convidat a venir. Moltíssimes gràcies per tot. Mos ha agradat venir i veure com se feia això, els temes de ràdio és molt interessant. Fins una ya se Quan vulgueu, ja que això és que Pues te la porta. Fins aviat. Mentira. Mentira. Si no te dejas ganar, no juego. Eso es platonismo. Idealismo filosófico. Sale el otro diciendo atrocidades por ahí. Vale. ¿Cuánto pagas tú? A eso hay que contestar. Pero ese es su problema, no es el nuestro. Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Eh? Te están engañando. ¿Cómo? La cuestión de rey, una cosa muy seria. Déjeme entonces pagar los impuestos. ¿Y tú te lo crees? Los problemas de España son otros. Juegas a hacer que te lo crees. Hablando de Dios a Dios, lo somos, una parte izquierda unida. Yo especialmente uno. En fin, yo a este le conozco muy bien. Lo que quieres es hibernarte, meterte en la placenta materna. Yo yo paso por esa experiencia personal, ¿no? Que